Вчера започнавме со проучување на, че значи, обично во петоци разработуваме книгата Христови параболи. Вчера започнавме со една многу добро позната парабола, двајцата молители. А, јас уште минатата сабота подготив тема во врска со тоа, без да знам дека имам изненадување минатата сабота, така да ми остана за оваа сабота, па се поклопи со тоа проучување. Тема која што не е дека не е зборувана, меѓутоа сметам дека е тема која што често пати треба да се повторува. Затоа што <clears throat> во оваа парабола се соочуваме со, како што вчера читавме и вие кои што бесте присутни, самите увидовте, се соочуваме со еден од најтешките гревови, најбезнадежните, вели таму се стрелен вајд, оној кој што најтешко се лекува. А тоа е, тоа се три, би рекол, состојби кај човекот, меѓутоа, кои што одат рака под рака. Гордоста, самоувереността и самоправедноста. И редко кој од нас немал проблем во овие области, со овие три нешта, па затоа сакам денеска да се подсетиме на оваа парабола која што е спомната во 18 глава Лука, па да отвориме таму. И следува веднаш последна друга парабола со секјавате со она вдовица кој што му досадила на неправедниот судија и сепак го добила на што го барала. Затоа што била упорна. Парабола низ која што Господ ни порачува дека треба да бидеме упорни, треба да бидеме истрени во молитвите. А сега читаме од 9 до 14 стих, значи во Лука 18 глава. А на некој, че веднаш Исус уши на почетокот нагласува за кого се однесува ова што ќе го каже. А на некој кој беа уверени во себе дека се праведни. Ова е наистина една прекрасна порака до Лаодикеа, затоа што токму Лаодикеа и Лаодикеецот е оној кој што е уверен во себе дека е праведен, за себе дека е праведен. Значи, а на некој кој беа уверени во себе дека се праведни, и ги презираат другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегува во храм да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот цареник. Пред да продолжиме да видиме зошто баш овие Исус ги зима за пример. Кој бил фарисеот, а кој бил цареникот во тоа време? Значи, фарисеот е добриот. Така сите сметаат. Фарисеот е оној кој што е на највисокото скалило на, на религиозноста, да кажем, да, на верноста. Оној кој што бил почитуван, оној кој што се правил како што треба. By the book, што ви кажат. Или според книгата. И тоа не само според Тората, туку и Мишната, кој што била како еден вид на <clears throat> до објаснување на Тората, па дури имате тамо за само еден стих, во Мишната имате цели, цели, цели поглавија објаснување на само еден стих. И сето тоа тие прецизно го држеле. Талмудот, да го спомнам исто како пак коментар на Мишната. А, значи, живееле еден богобојазен под наводници живот. Значи, ако некој требало да, се, да биде спасен, тогаш фарисејот бил прв кој што требало да биде спасен. А од друга страна, цариникот кој што е најумразениот, може да го ставиме на таа најниската, најниското скалило на, на религиозност. Човек кој што го сметале за предавник, кој што соработувал, работил за, за окупаторската власт и се богател на сметка на своите, на евреите. Тоа бил цариникот. Тој бил лошиот. И изненадува што, читаме надолу, односно ги изненадува сите оние присутни кои што се слушале параболата, дека Исус ќе ја заврши на неочекуван начин. Еве да читаме, значи продолжуваме 11 стих понатаму, кај што застанавме. Значи влегле едниот фарисеј, другиот царник во храмот да се молат, фарисеот застана и се молеше во себе си вака. Боже ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој царенок. Постам два пати во седмицата и давам десеток од се што придобивам. А цариникот стоеше далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше Боже, биди милостив спрем мене грешникот. И еве го завршетокот, клучната полука во 14 стих, ви велам, оној, кој, оној, овој се врати дома повеќе оправдан, а овој вториот, отколку оној првиот, зашто секој кој што се возвишува себе си, ќе биде понижен, а оној кој што се понизува себе си, ќе биде возвишен. Интересно, Исус ја завршил правилото со тоа што добриот станал лош, а лошиот станал добар. Неочекувано. Но не е неочекувано кога ќе ги разгледаме стиховите значи, од 11 поготово значи, до 13. А, јас би зел за право да, да кажеме на модерна верзија на оваа парабола и секоја случајност овде, а секоја сличност е, е случајна. А, значи, имаме двајца верници во една иста црква, едниот е Трајко, другиот е Петко. Обично ги користам овие имења затоа што често се користат во <laughs> македонскиот јазик. Трајко е дјакон во црквата, високо почитуван. <laughs> значи, секоја сличност е случајна. И една сабота има прилика да се моли за дарот, и знаете, пред микрофон ќе излезе онака со а, она така наречена понизност, со оној посебен глас, се моли и вели Господи, ти благодарам што ти служам како дјакон 20 години во оваа црква. Господи, ти благодарам што ми даде сила да со овие мои две раце учествувам во изградбата, во подигањето на овој храм. Господи, ти благодарам што сум редовен секоја сабота, веќе 10 години, дури и болен кога сум и тогаш доаѓам, тука сум. Ти благодарам што доаѓам во 8 и пола, не во 9, како повеќето. <laughs> Ти благодарам, Господи, што си ми, што си ми обдарил со, со сила, што, ете, давам дури повеќе од 10%. И повеќе од 10% давам. Ти благодарам што сум морално чист. Не сум прелюбник. Си ја сакам жената. А, ти благодарам што не пушам, не пијам. Ти благодарам што не се дрогирам и не продавам дрога како некој меѓу нас. А тоа се однесува на Петко кој што бил дилер на дрога. Отпаднат од црквата, одамна, редко иде. Ама ете таа сабота се нашва во црква. Петко, дилерот на дрога. И ти благодарам за дарот и така натаму. И откако завршил со молитвата и потоа следува вториот дел и проповед, а проповедта била прекрасна, меѓутоа тој ја одспал половина, вториот дел не го разбрал, затоа што не можел да го поврзе. И завршило богослужението и тој си заминал среќен, радосен што уште една сабота бил редовен на богослужение и после уште после шест работни дена следат, следи друга сабота кога тој повторно ќе се нацрта во сабота во црква и така натаму и така натаму. Но петко Дилерот на дрога немал прилика да се истакне, да излезе напред, да каже некоја молитва, но бил ток така поводен од проповета, што таму некаде позади, после самата проповед паднал на колена и се помолил и барал прошка од Господа, зато што бил свесен колкав грешник, колку многу забегал, отишел далеку, но ете сега се нашел во вистински момент, може би да ја слушне токму таа порака кој што била за него и побарал прошка. И кој заминал оправдан таа сабота од црква? Петко или Трајко? Како што гледаме во случајот со фарисејот и цариникот. Значи, како што цариникот заминал оправдан, прав пред Господа, се случила огромна промена кај него, кај овој другиот воопшто не се случило промена. Тој понатаму се останал таков каков што е, горд на себе, горд на своите достигнувања. Да, вакви а, примери се многу чести а, и многу чест е овој проблем со самоправедност, со самоувереност. не верувам дека некој од било кој од нас избегнал од тоа некојаш верен во својот духовен живот. И наистина, еве, ќе поставиме неколку прашања и се обидеме да одговориме секој за себе нормално. А, како прво, зашто доаѓаме во црква? Е прашањето. Ги имаме фарисејот и цариникот или Петко и Трајко во случајов. И двајцата да доаѓа, до, дошле во црква. иако е Петко многу редко. А, а Трајко бил редовен и секојаш доаѓал на време, па дури и болен. Значи не испуштал богослужение. Секојаш бил тука. Но доаѓале од две различни причини двајцата. Првиот доаѓал, или цариникот, а, се а фарисеот, доаѓал за да биде виден. За него црквата била како еден вид представа, значи тоа е еден од тие карактери кои што треба да се покаже пред сите, значи фино облечен, според сите правила и прописи, свесен дека треба да внимава на тоа што ќе каже, затоа што, знаете, мора да се покаже пред другите, да биде виден од другите и да биде чуен дори. Забележите што кажал Исус во проповета на гората на блаженството во шеста глава Матеј, како ги осудува овие, овие ваквиот став, ваквото држање. Значи, шеста глава Матеј може да отвориме Е, ви дочитаме да од првиот стик, може. Внимавајте да не ја вршите својата правда пред луѓето, за да ве видат тие. Фарисејот токму тоа го правил. Инаку немате награда од вашиот татко. И вториот стик е така кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите. Или петиот стих, и кога се молите, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат, стоејќи по синагогите. Забележувате како се молил цариникот, а, се извинам, пак грешам, фарисеот, застана и се помоле. Еве, гледаме дури и ставот, за кој што мнозина смета дека не е толку битен. Фала му на Господа, ние сме осведочени и добро правиме. Верувам дека добро правиме и не го правиме, ако не го правиме тоа формално, ние обично коленичиме. И тоа е вистинскиот став кој излегуваме пред Господа. Но фарисеот немал таков став, Тој застанал, што вели, застана и се молеше. Практикувале и по улиците, како што вели овде самиот Исус. Се со цел да бидат видени, кој ќе клекнеш, не те гледа никој во една прилика во црквата во Велес ми, ми беше замерено зашто клекнувам на секоја молитва, тие обично, знаете, час клекнува, час... И еден брат ми рече, штрчиш, вика. Сите стојат, ти клечиш. Грешка си, викам, вие штрчите сите, значи, јас клекна доле, вие сите штрчите. Фарисеот застанал и се молел, за да биде виден и, и за да биде чуен, често пати гласно се молеле. И видите како се моли. Значи, зашто доаѓаш во црква? За да бидеш виден од другите, за да им угодиш на другите, за да видат во тебе, еве, што си. Зошто излего, зошто, зошто кажуваш искуство? И како го кажуваш искуството? За да биде прославен Господ или за да кажат, и еве го, колку е верен, и какви искуства има. И дали кога го кажуваш искуството, е, тоа може би еден, еден тест, може да самите се тестираме, највеќе присутно јас, јас, јас или Господ. И често пати сум бил сведок на, на такви а, настани, кога еден брат обично знаеше и често пати, и ден денеска вероятно тоа го прави, а, да ги филува искуствата. Значи, така ќе ги каже, да, мислам, 50% е вистина, 50% е изфилува. И која е целта на тоа? Ако јас сум доживел искуство со Господа и сакам да го прославам Господа, ќе го кажам така како што е. Секој филување значи дека јас сакам нешто повеќе. Да а, обрнам внимание кон себе. Да бидам јас у центарот на вниманието. И како се молеле, еве, ти благодарам што не сум, првин вели, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Че јас сум посебен. Фала ти Господе за тоа. Разбойници се спомнува, значи, гревови разбойници, неправедници, прелюбници, или како овој царникот, Се споредува со другите. Ова е мизерно, значи ова го правиме сите понекогаш, ама ова е наистина мизерно. Да. Па секој од нас може да најде некој полош од себе. Зрем не е така? Ако не овде, ќе најдеме на улица некој, пијаница, не знам како. Се молите и се молите за да бидете чуени. Молитвата е разговор со Господа, а не за да бидете чуени од другите, па да кажат, и, знаете, види каква убава молитва кажа, <laughs> цела поезија. На кого му се молиме? Некојаш забораваме на кого му се молиме. Се било едно дете, мало детенце, кое што со својата мајка пред спијање, клекнале да се молат и детео на цел глас, колко што го држи гласот. Господи, <laughs> те молам за овој роден сега да добијам нов велосипед. И завршил со молитвата и мајка му прашува, добро што, што врескаш, што викаш на цел глас? Па Господ не е глув. Господ не е глув, а во баба ми е приглува, она е во другата соба. Па треба да чуе. <laughs> на кого му се молиме? На Господа ли му се молиме или за да бидеме чуени од некој друг? Да, Господ не е глув, да. Значи, Првата причина која што гледаме кај цариникот е да дојдеш за да бидеш виден, кај трајко, што ја гледаме. Меѓутоа, втора причина е за да се сретнеш со Господа. За да ги добиеш тие, како што рече братјани, трошки на благодат. А ја верувам дека не се трошки. Господ а, чека изобилно да ја истори таа своја благодат. Да, да, да не охрабри преку некој збор што ќе го чуеме или било што. На тој начин ќе бидеме благословени ќе излеземе, благословени ќе излеземе, измените од овде, од оваа врата. Ако дојдеме полни со себе, не знам дали нешто ќе се смени. Значи, дали доаѓаш да го побараш Бога и ако доаѓаш да го бараш Бога, тогаш не треба да ти, биден, да ти биде битен аплаузот на браќите и сестрите. Е, може би ќе излезеш да пееш или било што. Не е битен аплаузот на другите. Најбитно е да ти аплаудира оној со двете ранети раце. Ако тој ти аплаудира, тогаш е во ред. Цариникот не дошел никој да му аплаудира. Не дошел да се споредува со никого. Туку се чувствувал мизерно таму позади некаде. Вилелен Вајд дошел со другите верници, меѓутоа се издвоил како недостоен, се тргнал настрана, И фарисејот се тргнал настрано, изгледал напред за да биде виден од сите, а овој како недостоен се тргнал таму позади. И се удирал во гради. Ако доаѓаме да се сретнеме и да го најдеме Господа, можеме да го најдеме. Еремија во 29 глава вели 29.14 и ќе оставам да ме најдете зборува Господ, ќе се извинам 13 ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето своје срце. Дали доаѓаме да го побараме Господа со сето своје срце? Ако доаѓаме да бидеме видени од другите, да импресионираме некого, тогаш ние не го бараме Господа со сето своје срце. Веднаш во старт сме поделени. Дали доаѓаме да му служиме на Господа? Пазите, самото име богослужение, богослужение е, доаѓаш да му служиш на Бога, а не да му служиш на некој друг да импресионираш некого тук. Погрешно е да бидеш виден од некого, да добиеш аплауз од некого. Тоа прашање е каков став, какво држање имаш во црквата. Е, гледаме два, различни става. Фарисејот е горд на себе, горд на своите достигнувања. Тоа го читаме од неговата молитва. Дори како првин се споредил, значи, со другите, значи вака, најнапред, можеме да се истестираме самите себе си. Ако да вистина имаме гордост, ако сме самоуверени, тогаш, оно што предхваме го кажав, дали нашето јас е премногу присутно, дали тоа, кажуваме, а, искуство или, е, стануваме да коментираме на полука, па јас ова, па јас она. Тоа е веќе сигурен знак. Земете го Луцифер. Јас, јас, јас, јас. Имал јас болест, може да кажеме. Второ, горделивиот, самоправедниот, самоуверениот нема потреба од ништо, од никаква помош. Тој не треба помош од никого. Па, Лаудике, Лаудикејцу што вели? Богат сум и се збогатив и не ми треба ништо. Ништо. Трето, ги гледа грешките кај другите, како што видовме во молитвата. Значи, фала ти Господе што не сум како другите, јас сум посебен што не сум како овој, што не сум како оној, што не сум прелюбник, што не пушам, што не пијам. Таквиот има потреба да ги гледа грешките ке другите, затоа што има потреба да биде праведен, само праведен, а само праведноста бара, ги бара грешките ке другите. А то секој од нас го може, го рековме. А, во Шкотска некој собственик имал убава куќа, бела, И сега за време лето, знаете какви амбиенти има таму, дури темна, темно-зелена трева. И сега во еден таков амбиент, со едно такво окружување, куките вистина одударала и била преува. Мито кога паднал снегот зимото, собственикот се осведочи и видел дека куките не е баш толку бела. И не е баш толку чиста. Во споредба со снегот. Значи, зависи од тоа, од амбиентот, од обкружувањето. Па ние можеме да се споредиме со некој пијаница надвор да кажеме, па јас сум сто пати поарен од него, он оди по кафани, јас во црква сум. <clears throat> Меѓутоа, со правдата Божја, ако се споредиме со Христа, ако се споредиме, тоа е вистинското мерило по кое што треба да се споредиме. Ако така правиме, тоа веш многу од проблемите ќе изостанат, ќе ги нема. Еве да читаме во 23 глава Матеј, кај што Исус им упатува укори на фарисеите, <clears throat> каква всушност <clears throat> религија имале тие. Петиот стих, тоа веќе го спомнавме, но еве тука, значи уште еднаш Исус го спомнува, сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. Затоа ги расшируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките. Вчера спомнав. Минатиот пат се кавате тие реси што представуваат и оној син конец кој што требало да, да биде долу, да подсетува на заповедите. Предпоставувам дека фарисеите тоа толку го ширеле, толку плаво го правеле таму доле, да биде видливо од таму далеку, за да луѓето речат, еве овие се почитувачите на законот, еве овие се оние кои што го држат законот. Се што правеле, правеле за да бидат видени од луѓето. 23 стих, од иста глава. Горко вам книжици фарисеи лицемери кои давате десеток од нане, е овој фарисеот молеки се се молил и рекол давам десеток од се што придобивам и од нане и од што беше и од копра и од кимин замисли од најситните да работи од, од, од, од билките што воопшто не било ни, ни барано да се прави но тој и тоа го правил Зошто? За да се препорача пред Господа, да го импресионира Господа. Ние не можеме со ништо да го импресионираме Господа. Оној кој што го импресионирал Господа вистински во овој случај е цариникот, а не фарисеот. Ќе видиме малку подолу како го импресионирал. Тоа е едниот став со кој што дојдеме во црква и со кој што став ако дојдеме ние не можеме да излеземе изменети. Ќе бидеме такви како што сме. Но ако дојдеме со потреба за Божја милост, која што секојдневно ни е потребна, како што цариникот дошол, тој воопшто не се повикувал на никаква своја добрина, на никакви своји а, доблести и дела. И како би можеле да се повикуваме воопшто, затоа што се што имаме, се сме добиле. Никој од нас нема нешто сам од себе. Ако јас имам дар за свирење, од кај ми е тој дар? во ред, јас сум, може би сум вложил труд за да го доразвијам, меѓутоа, од каде ми е дарот, ако не од Господа? Што вели Павле во прво послание до Коринќаните 4.7, еден убав стих, <clears throat> кој што се трудам да го запомнам, зато што наистина е добар. Прво послание до Коринќаните 4.7. Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? Прашање. Сите ние сме уникати, сите ние се разликуваме од некој друг, сите ние имаме нешто повеќе од некој друг или тој друг па нешто повеќе од нас. Но кој не прави да се разликуваме од другиот? И што имаш што не си примил? Имаш ли нешто што не си примил, вели стигот? И така, ако си примил, зашто се фалиш како да не си примил? Односно, зашто се фалиш дека тоа е твое, дека тоа е, тоа си ти? Секјавате како завршил на Охудоносор, откако тоа негово јас, јас, јас, јас, отишло до небо, го изиритирало толку многу Господа, што Господ му го одзел разумот, кој што исто така е дар од Господа. Значи, немаме ништо што сме примиле, што имаме, а што не сме примиле, то треба да биме свесни. Што, со што можеме да се препорачаме пред Господа, ако Исаија 6.4.6 вели дека сета наша праведност како нечист облека? Сета наша праведност. Елен Вајд вели, се што ние можеме да правиме сами од себе извалкано со грев и себичност. Тоа е од нас, извалкано од, со себичност, затоа што такви сме, такви се раѓаме. Третото прашање, она клучно, што го гледаме параболата како заклучок, како излегуваме, како ќе излеземе од црквата? Еве, значи, видовме и се запрашавме зошто доаѓаме воопшто од црквата, која е причината, какво држање, каков став имаме, И какви ќе излеземе од црквата? Тоа е многу битно. Што ако ете само така си помене уште една сабота? Без, никаква, без никаков благослов примен. Ако сум преполн со сами од себе, како фарисеот, тогаш веста што доаѓа од ова место или ете било, ќе се прочите некој искуство, ќе каже, нема да допре до нас. Повторно во Матеј 23 глава, читаме од 25 до 28 стих, религијата на еден фарисеј. Горко вам, книжници фарисеи и лицемери, кои ја чистите надвршноста на чашата и чинијата, значи, се што е надворешно што треба да биде видено, е перфектно, Оти приличите на варосани гробови што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Така вие однадвор им се покажувате праведни на луѓето, а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Чистењето започнува од внатре, на надвор. Таквата религија е само лицемерна, ваквата на религијата на фарисеите. Исаја 29.13 Може би Да, Исаја 29.13 не го читавме. Господ рече, бидејќи овој народ ми пристапи само со уста и ме почитува само со устните, а срцето му е далеко од мене, тоа е религијата на фарисеот без срце, без суштина, надворешна, накитена, но без суштина. Дали го почитуваме Господа само со устни? А срцето, односно, да, срцето е далеко од него и воопшто не му даваме а, допир и да допре и да пристапи кон нашето срце, кој што всушност е главниот проблем. Или пак доаѓаме свесни за својата состојба. Свесни дека ни е потребна милост и свесни дека секој ден живееме таа милост. Без таа милост уште денес би издивнале, би биле мртви, а камоли за праведност која станува збори и за спасение. Дали покајничкиот псалм на Давид всушност не е одек на она што го кажал цариникот во храмот, Како се молил Давид во 51 псалм, почетните некои стихови. Што вели? Откако нормално се осведочи за твојот греф. Твоето, а, смили ми се Боже според Твоето милосрдие, или биди ми милостив, Господи, зборовите на цариникот. Според големите помилувања изврши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот греф. Значи, смили ми се, Господи, на мене грешникот. Јас сум свесен за мојот греф. Зашто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секојаш пред мене. Тебе, само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред тебе. Ке бидеш праведен, која ќе проговориш, која ќе пресудиш без прекурување. И понатаму додава уште и дека е грешен од самата утроба, грешник роден. Тоа се зборовите кои што треба да излезат од нашите усни и тоа од срце. При секоја средба со Господа. Ако не е така, тоа веш може би имаме проблем со гордоста, со самоувереността, со самоправедността. Зато што јас не верувам дека напразно паѓа Божјата реч, јас не верувам дека било кога ќе слушнете некоја порака, нема барем нешто да ве допре. Ако не не допира, тоа веш имаме наистина проблем. И четврто, оно што малку го начнав, кој го импресионирал Господа? Значи, фарисеот дошол со намера да го импресионира. Значи, пазите, тој се моли, кажува молитва, како да не му се моли на Господа, тој се препорачува сами од себе си. Кај вели Господи дај ми или Господи помогни ми? Не, не му треба на него помош. Тоа е тој што, тоа што е, тоа е супер, тоа е нај. И само му кажува на Господа му рецитира што направил, како направил, колко е многу добар и е многу заслужен. И сега, Господе, ти си должен мене да, да ме благословиш. Гетоа, тој не успел да го импресионира Господа, иако тоа може би била намерата, туку цариникот, лошиот, онако што бил омразен, понизен, со понизно срце, дошел, се покел, тој го импресионирал Господ. Како, го, како можеме да го импресионираме Господа, да го воодушевиме? Ја не да мислам нешто спомна во пуката. Еве, а, да, за стотникот. Го водушил Господ со својата вера. Како ние ќе го водушевиме? Како ќе импресионираме? Дали горди или пак со понизно срце, кој ќе побараме милост од него, како што тоа го сторил цариникот. Еве, да прочитаме пак во 51-иот псалм. Она што е и клучот, и за клучокот на оваа парабола. Дори Давид, кога ова го кажува овде, го кажува во контекст токму на онаа празна, излишна, формална религија. Еве, ќе читаме од 16 стих, 51 псалм. Не ти се мили жртвите, кога би принесувал паленица, ти не би ја примил. Кога Господ не ја прима жртвата? ако е формална, ако е ете так, принесена за да се импресионира Господ, за да добиеме нешто од Него. И сега вели во 17 стих, смирениот дух е жртва на Бога, нема да го, нема, нема да го презреш Боже понизното и покајничко срце. Тоа е она што го импресионира Господ. Понизно и покајничко срце. Вчера читавме, видовме дека ова е првиот чекор за да кој што треба да го направиме за да Господ не прими. Цариникот сметал дека е спасен. Вчера читавме за Петар. Петар бил во таква состава. Само уверен до безкрај. Господи, сите ако те остават, ја нема да те оставам. Ја одам до крај, до смрт со тебе. Па знаеме дека веднаш после тоа се откажа. А... Што сега всушност да кажам со Петар? Значи да, а, сметал дека е спасен, дека тој е веќе спасен, но Елен Вајд вели таму во цитатот дека од тој момент неговиот живот почнал да оди во удолница. Секјавате вчера на тој пасос, кај што видовме дека никогаш, во никога една ситуација не смееме да кажеме дека сме спасени. Ни треба да веруваме дека сме, ама да кажеме со целата самоувереност дека сме спасени, тоа не можеме. И тогаш тргнал на патот кон удолница. Се доека на крајот не се сретнал неговиот поглед со Христовиот бил поглед, кој што секојаш е таков, секојаш сака да продре до нашето срце, да не, да не допре, за да можеме да дојдеме до покаяние. Значи, покаяничко и понизно срце, тоа е она што го импресионира Господа. И вели до 19 стих, Давид продолжува и вели, тогаш ке ти бидат мили праведните жртви приноси и паленици и тогаш ќе бидат принесувани телиње на твојот жртвеник. Тогаш ќе ги примиш жртвите, кога се со покрајничко и со понизно срце принесе. Нека Господ ни помогне да не држи, да не чува далеко од ова зло. Ке повторам, ова се најопасни, најбезнадежни греови. Самоправеност, самоувереност, гордост. Нека Господ ни помогне да бидеме како цариникот, да имаме таков став, да доаѓаме во црква за да се сретнеме со Господа, да видиме како петко, ако сакате повеќе. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.